Apirilak zortzi gaur aste artea da eta uberrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste eman kezuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia esabi. Bai, garasi Sahararekin elkartasun jardunaldiak. Gaur hasiko dira Sahararekin elkartasun jardunaldiak jardunaldietan lehen jarduera Sahara un pueblo bajo la opresión izeneko itzaldia izango da Gaur jarratxeldeko zazpi terdietan kulturgunean eginen da eta horretan gurutze irizar fatimetu aktivista, badadi benamarra polisario frontea eta asana alaia gazte Sahararra parte hartuko dute. Saharak bizi duen gatazka arituko dira. Jardunaldi hauen barne bestelako jarduerak ere programatu dira. Javier Bardenek eginiko Hijos de las Nubes erreportaiaren eztabaida ostiralean eta lanumatarekin aurri jolasak lurrikara gazte taldearen eskutik. Popi eta zarratrako paliazuen antzazpena, sokatira erraldoia Trikipoteoa eta azkenik elkartasun Nafaria zuluala elkartean. Europar parlamenturako autoeskundeak direla eta hau tesle zerrendak ikusgai. Europear parlamenturako maiatzaren hogeita bosteko hauteskundeetako tesle zerrendak jendaurrean egonen dira apirilaren amalauer arte. Aipatutako epearen barneku lanegunetan interesdunek hauteskunde erroldako zerrendak ikusialko dituzte berriuzarko udaleko auzo bulegoan. Zero amabi telefonoan ere kontsulta daitezke tesle zerrendak. Astelenetik ostiralea guzeko zurtzietatik arratxeko zazpiak bitarte. Bertzek laturiko eginiko musika tresnaren erakusketa kulturgunean ikusgai da dagoeneko. Horixe hausen ziguraso elkarteak antolaturiko lehiak eta baten harira, bertzek laturiko osaturiko musika tresna guztiak kulturgunean ikusgai daude. Suma konkauza eta udalak sinatutako kolaborazio itxarmenak eh, emaitza eh, ekoizten ari ditu. Zuzenki hainbat taller eta itzaldiren arrakastari dagokio baloreazio hori suma konkausako kideak esateko, Otras formas de vivir y convivir itzaldia antolatu dute asteazkenerako bertan bioeraikuntzaz eta etxibitzitza kooperatibetaz arituko dira. Itzordua asteazken honetan arratsaldeko seietan naturgelan. gelan. Eta berrezarko azokatik materia organikoa jasoko da. Larun bat goizetan berriozarren egiten den azokan pilatutako materia organikoa jasoko da. Horretarako xabi azokaren inguruetan beste zakarrontzi batzuk. Jarreko dira bertan soberakin organikoak botatzeko. Eta gaur kirole natalea, mendialdea kirole elkarteari dagozkion saskibaloiko emaitzak azalduko ditugu. Garazi, zer egin zuten seniorreko mutilak? Bai, Xabi, seniorreko mutilak atxeden hartu zuten, beraien partidua atzeratua izan zelako zordea, neskak oiek bai, jokatu zutela, bai edo aurka lehiatu ziren larumatean batean arratxildeko zazpiretan, hemen berriozaren jokatutako partidan, eta berriozartarrak galdu, hogeita mairu tanto egin zituzten, Ordea, bai edagoseko neskatilak berro eta emeretzi. Eta besterik ez, gogor araztea eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitzu edo oso deitzu egongo dela gaur arratxeletik aurrera ostarteak zabalduko dira gabean odei gutxirekin geratzeko joerarekin goizean goiz baliteke euria apur bat egitea xabi. Ipar osagaikoa izte olbizibiliko da, arratxelde gau partean ipar ekialdekoa nagusituz, temperaturak gaur maksimoak asko jeitsiko dira, beraz freskotxoa. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.